Hasi baino lehen, gure ezarkarik beroena, egun daka kilometrotara, Espainiako eta Frantziako espetxetan, zakabarok dauden, xabe eta jarekazi. sortua. Euskal Herrian utxik dauden aurkiak betetzea da bere zerea. Zentzu honetan, helburu honekin bat egiten duten herritar guztiei espazio eraginkor bat eskaintzera batez, Elegu ezberdinetatik eta kompromiso ezberdinekin. Egin honetan aldik eta indar gehien batzeko. Gure hirukiko aldeko tasun dituzten herritarrekin eta elegu guztiekin batera lan egin nahi dugu. Hau entzunez, elkarra guntzatu. Murrien du parte hartzaile eta zabal bat eratuz gure lurupiko alpako jarrerak dituzten herritarekin eta edo guztiekin ere lan egin nahi dugu. Hauen konfintziak ukitu nahi ditugu. Hauen jarrerak aldatu. Gaurko alpako biharko aldeko pasun dihurtu daitezen. Erriga sortu da. Hau ez da aktivista kopuru zehaz bateko mugimendua. Hau, preso eta ieslagin etxeratzea aldi nahi duen erri mugimendua da. Eritar gehiengo zabal baten naia antolatzera dator. Nahi hau mobilizazio bihurtzera, helburu hau egia izan dadin lan egitera. Erritaren ahotsa eta ekintza da herrira, denok gara herrira. Bimila gabiko urtean zehar, Euskal Herrian nazioartean burutu diren ekine eta ekintza ezberdinak eta iezlariak etxilatzearen gaia ez da politikoaren erdigunean kokatzean gai gizartearen kompromisoaren erakuzleia izan da. Argazki horrek bide bat erakusten du. Preso eta iezlariak erdigatziko egiten garen bidea. Lezan ere bide horretan gehiago izateko lan egingo dugu. Azkotaniko herritarrak bat nire izudu. Azkotaniko ekimenetan hasi herri dugu atxekin hindu bilketa horren bilotik doa. Lezoko eragile, zein pertsonen adostasun eta elkarbinetatik abiatuz, etorkizuniko bidean eleitin ari gara. Herrigan mugimenduko kideak, nizio bat jarri dugu gure buruari, eta nizio bakar horri loturik lan egingo dugu. Bide honetan ekingo dugu, eta behin misioa lortuta, behin lan amaitutzat emango du herrigat. Izan bezala bizitza laburra bezain emankorra. Euskal presoak etxera. Ua, pues ja, amaialdea iruzten Hala ere, ba, gaur egunean zehar da ba, gitarago oparua antolatu dutela, herria taldekoek. Eta bertan, ba, inbaz gauza gertz ez dugula bazkaia. Eta gero atxaldeko goztetan, lezuko kuadrien arteko herri olimpiadak, hemen txezaldi zen. E, gero zazkitan sardin jatio izango da, sardin eta Eta gabeko amarretan, ibai hongon konzertuak. Trikizon, dietan egurra eta beste talde batek. Eta, ba, bitsa, gauk eguna zaparte hor dauen beste deialdi batzuk ere, esan, e, eh, azaruan amarrian, herriera kanto batuta, manifa ingo dela baionan, e, eh, idut herritan izango da manifan baionan, eta hor dut herriera da autobusa. Eta, zerrena bakatuta puntatze gotein edo. Gero bestalde bai, urtarrileko bilboko manifa urtero egiten dena bai horra Eta, aipatu ere, ba, manifaz gain beste inbatekin menebeiteko bat moda horra, beraz, tentu zubilek. Eta gero esan, ba, gero hemen bazkaia ingoela, dela, herri bazkaia, eta zarrerak gero eusin dituna, txartela gero eusin dituna, ba, ba, tinelu baitu la salga, bai, yes? Eta, maizteko, ba, esan, ba, mila eskerren hoi, etortzea batik, hondik gan egitara hau luzia ba, eguna dukatza egot, espero ezagun denetan ikustia, eta maiera bezala do, inak ikuste kantutxo bat, gota bigu. Ea,